Bajando la autopista con una mujercita revista. Rory Molina la puso en China. Ah. Mesa, Rory. Bajando la autopista con una mujercita revista, mejor que se desvista, mi piel como la tinta. Contando mi moneda la pongo a bailar en tinta que mueva si es tan sata como linda. Bajando la autopista con una mujercita revista, mejor que se desvista. Bajando la autopista con una mujercita revista, que mueva si es tan sata como linda. Wow, me quiere por mi Benji, Franklin, la moda like Benji, rompiendo el ranking. Baila por la plata, me trata como un king. cuanto más sata más me encantan a mí. Si tu marido quiere que venga por mí se mordió. La hacemos un pedigrí por gusto don't you know I'm a hot boy. Tu puta disfrutando el desayuno de hoy. Hace calor, no es Christian Dior, es full sport, fumando smoke, cristiñando en the low. She a bad, alucina cuando baja el show, la nalga gruesa por el dog show. No es Christian Dior, es full sport. Fumando smoke, pisteando en el low. cuando baja el show. La nalga gruesa por el dog show. Bajando la autopista con una mujercita revista. Mejor que se desvista, mi piel como la tinta. Contando mi moneda la pongo a bailar en quinta. Que mueva si es tan sata como linda. Bajando la autopista con una mujercita revista. mejor, mejor que se desvista con una mujercita revista que me así tan sato como Lily. Siempre me busco mi money pa' que no llore mi mami por mí. Me suena el teléfono, y yo y wanna blow me. La tengo a los correazos con mi cinturón, coronando como el gordo si, no hay más de mil, no me tire al phone. Ando con los cueros enganchados al molly. Bajando a 200 embalados como son. Ave María, que aprenda otro blog Ave María, que aprenda otro blow. María, que, que, aprenda otro Ave María, que aprenda otro María, María, que prenda otro blownies Bajando la autopista con una mujercita Revista, mejor que se desvista Mi piel como la tinta Contando mi moneda la pongo a bailar en quinta Que mueva si es tan sata como linda Bajando la autopista con una mujercita Revista, mejor que se desvista Mi piel como la tinta Contando mi moneda la pongo a bailar en quinta Que más si es tan sata como linda Bajando la autopista con una mujercita Revista, mejor que se desvista Bajando la autopista con una mujercita Revista, que mueva así es tan como linda.